Mirëmëngjes dhe mirë se vini në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4. Edhe në ekranin e Club TV-s, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Hello. Ty Jeri. Mirëmëngjes Blendi. Unë s'e kam valla, futet ky me mjekër. Sa t'i them mirëmëngjesi ty Jeri. Hello. Hello. Hello edhe jo, ty. Jo, mendova se the mirëmëngjesi ty Altin. Jo, po, jo. Ngaqë me Jerin po flis. Jemi si sardele këtu, më fal. Shty pak, t'i themi mëngjes dhe Olsës. Ja, shty. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Olsa, po as mbrëmë s'ke fjetur, po mbrëmë se s'ke fjetur. Apo ke fjetur, ke fjetur? Po s'kam fjetur. Apo s'kam fjetur. Mos më ngatërro me veten. Po ngaqë s'kam fjetur unë edhe se si më dukesh kështu. Po po ti s'ke fjetur ti. Jo, kam fjetur pak, po them, po s'kam fjetur. Edhe ti, se si të duken kështu. Mm, eh. Mirëmëngjes Lori. Mirëmëngjes Lori. Si je ti? Mirë, mirë. Bomb. Shkëlqyeshëm. Ja ku jemi edhe një ditë tjetër miq të dashur. Ia hodhëm edhe 28 29 këtë vit dolëm gjallë matan nga debati i ashpër. Mm. Kur iku gjermani i fundit, te këta. Imagjino të ketë ndonjë gjerman ti akoma këtu. Po me siguri ndonjë do jetë vërtet. Jo tani ka shumë, tani janë mishtan. Më e mira do ishte që të ndajë një herë, 28 ose 29, se tani nuk ka rëndësi Altin. Shiko përpara. Dy ditë janë shumë. 30, njëshi, dyshi, treshi. Sot është dita e fundit e nëntorit. Plus që ka edhe këtë. Që vjen koha e pagave, ku di unë se çfarë gjëra si këto. Apo do të shikosh mbrapa në të kaluarën. Po deshe rri në datën 28 29. Jo, jo. Asi që s'ka para, para do të shikoj. Boll dy ditë. Është kështu si. Është tamam fundmuaj. Ekzakt. E ke parasysh? Thoshim s'e festojnë shqiptarët për 28 29 nëntor. Por është e qartë, është fundmuaj. Po të ishte për shaka të 1 dhe 2 nëntor, shikoje ti se çfarë bëhej. Ose 1 dhe 2, hajde se. Po ju ose të japim që 1 dhe 2 t'i marrin edhe. Tam. Të ishte 3 dhe 4 nëntor për shaka, kur për t'i prishur, shikoje ti çfarë feste bëhej. Po 28 29 Prandaj. Hap dollapin aty dhe edhe dëgjohet era. Ha për të folin ti, e dëgjohet një, një shkurre nga ato këshu që i mene, këmë është është këtë të tira ato që i kanë këshu Po po, është jam një po, jam po. një lloj dakord domethënë. Fillojnë që me 27. Në tetë nuk e di. Ë, uh, Jeri se tetë është shumë herët për mua. Në tre të natës. Ah, në tre të. Nuk po. është se qëllon çdo jo, ditë tjetër. Në tre të natës Jeri ktheje pastaj. Okej, të mëngjesit. Po, pra, në tre pa një, tre pa një çerek shkon edhe kënaqesh, domethënë me me pikturat atje. Mm. Ai stafi që të shikon kështu. Me urrejtje në sy. Po që është një urrejtje artistike gjithsesi se. Ata po shpresonin të ta mbyllim galerinë se po vete tre zotëri, po vete tre. Ti në 3 pa 5. Edhe ti prit se ke edhe 1 minutë. Ata, po keni perëndi zotëri. Po çfarë jeni ju more? Gjithsesi. Kështu që këtë këtë me gjithë mend, jo, nuk vajta me gjithë mend, jo. Po imagjinoj që duhet të ketë qenë. Do të jo, shkoje me gjithë mend, po. Unë shiko, unë meqenëse isha në Top Show edhe ishte live. Mm. Ah. Edhe në orën 1 mbërrita në shtëpi. Po isha me Alban Dudushin rrugës duke ardhur kështu. Edhe po mendoja një herë t'i propozoja Albanit. Hajde shkojmë thashë. Shikojmë uh, galerinë e arteve. Shikojmë se po pastaj mendova do ketë shumë njerëz në këtë kohë, se ora 1 e, është akoma Fluks. Fluks në në Po e nuk e di tani se këta që nuk vizitojnë vizitosh muzeume dhe gjërat. Në atë orë. Në atë orë ka diçka që s'shkon. Nuk e di Olti, me thënë të drejtën. Është shumë mirë që janë hapur, jam jam shumë dakord edhe e me të vërtetë. Hapur le të qëndrojnë edhe në 4 të mëngjesit. Po që të shikoj një grup njerëzish që të vi, vizitojë muzeun kombëtar. Mm. Edhe ora është një e një çerek në mëngjes, ti thua. A keni perëndi zot? A jeni në terezi apo jo? Se vetëm të droguar mund të vinë, ke parasysh? Imagjino këto festa, ku gjërat shkojnë mirë, për shembull fillojnë pak herët, edhe nga ora 1 ata janë kështu, plumb fare. Edhe çfarë do bëjmë? Hajde ikim vizitojmë muzeun kombëtar. Meqë është hapur sonte. Uh, mirë, faleminderit. Mirë, ta. Ne kemi qenë mirë, se nuk ta kthejmë dot. Ai që na mban greqisht ja. Po, ai që më mban ja, domosh, e kam shkuar. Sa për sa për kështu, sa për respekt. Më tutje pastaj e kthejmë shqip më mirë. Okej. Okay? Okej. Okay. Ndaksi? Ndaksi, ndaksi. Ndaksi. U kënaqe? Ëhë. Në Greqi e kam fjalën. Po shumë. Hm? Normal. Mësove ndonjë fjalë të re. Jo, jo, nuk shkova për të mësuar gjuhën këtë herë. Mësova për shembull që Dora shkruhej ë uh, uh, Ke parasysh Dora eksploratorja? Mm, mm -hmm. Po. Sa të mësova një. Shohin kalamajtë. Po. Shohin kalamajtë që pastaj e pashë që shkruhej ashtu. Se unë sa herë që shkoj mësoj një fjalë, të paktën ti s'ke mësuar asnjë për shembull. Jo, jo, asnjë këtë herë jo. Këtë herë mbylla veshët, takova vetëm takova vetëm shqiptarë. Po si njihen në çast. Mm. Ishte shëtitorja plot. Shiko. Të njohësh eh, bashkatdhetarët shqiptarë kur jeton në Danimarkë, për shembull, ta kuptoj. Po të të njohësh shqiptarët në Selanik. Kupton? Po, Ua shqiptar. Nuk pashë. Nuk pashë asnjë grek të shëtiste, vetëm shqiptarë shëtisnin. Po lëri këto tash. Vetëm ta kanë shkruar në ballë ata kështu. Shqipo. Jo, jo, ishin dhe festat në fakt edhe mm. normalisht. Mirë, okay, dakord. Fundjava e gjatë i kishte këto. I kishte këto. Po ti vajte për të çuar frymë kombëtare në Po unë Po uh, lëri tash se s'ka nevojë. Nuk e di pse vajte. Faleminderit po shumë se nuk është aq interesante, po mo. Pse vajte ti atje. E kthejmë, e kthejmë pyetjen mbrapsht. Atëherë, ne kemi dashur të dëgjojmë muzikë tani në klubin e mëngjesit, vetëm që dëgjojmë përrallat e Oltës. Mm. Kjo është kënga që hap programin DNCE. Mirëmëngjes, mirë se vini në klubin e mëngjesit në valët e Klub FM në 104 30 nëntor, miq të dashur data sot Mirëmëngjes Rikthim në punë në shkolla, i lavdishëm për shumë prej jush më në fund mbajti koha Jeni me fat, dy ditë kemi qenë këtu Të hënë e të martë dhe ka qenë edhe e lagësht Po, edhe ftohtë, do dëgjohemi me Oltën pas 2 minutash në lidhje me motin Tani radhën e ka Jeri me Frymëzimin e ditës sotme, mhm. shprehja për sot nga Jeri, Jevir. Në fakt është nga Paulo Coelho. Mm, po. Oh, dhe po. shprehja është kjo. Çfarë ka ti? Jo, do të ja them nga ty. Qetësi okay. totale, Altin të lutem qetësi totale në në emision. Kështu është bota. Njerëzit flasin sikur të njihnin gjithçka. Mm -hmm. Dhe kur i pyet, nuk din gjë prej gjëja. Wow. Ah sa bukur ka thënë. Edhe është edhe aktuale mbi të gjitha. Po normal. Megjithëse ky s'ka vdekur, po prapë. Po na quan ai injorantë? Vallë. Jo, absolutisht. A thua vallë? Mos e kështu thotë pra. A thua vallë, ti e vallë. Nëse nuk e ka për ne një. Ajo vallë që mendoj. E ka për të tjerët. Ti e kungull vallë. Jo sigurisht e ka për brazilianët e tij mendoj. Për të gjithë kam përshtypje. Kjo fillon nga vetja apo jo? E ka për vete se i shari të shan. E dëgjojmë një herë, e dëgjojmë një herë miq të dashur zotin Coelho, që ankohet se kështu është bota. Kështu është bota. Njerëzit flasin sikur të njihnin gjithçka dhe kur i pyet nuk din gjë prej gjëja. Faleminderit Jeri. Të lutem. Faleminderit edhe zotit Paolo. Tani kemi Oltën dhe Parashikimin e saj për motin. Një gradë është në këto momente, 10 do jetë maksimalja për sot, vetëm 2% shanse për shi. Nuk pikon, po do jetë shumë ftohtë. Ka që kishë. Ka që kishë, e? Parim dhe... Po. Më pëlqen edhe entuziazmi në zërin tënd, Olta, kur transmeton motin. Është serioze. Edhe optimizëm në mëngjes te të gjithë njerëzit që na dëgjojnë. Në fakt, nuk e di, po, dy ditët që nuk isha unë, u bë moti? S'e kisha lënë disi të parashikuar. Po, u bë, po. pse ça kujton ti? Normal që u bë Olta. A ju doli? Na doli, na doli edhe na doli fiks po. Mhm. Okej. Këtë kisha një merak të vetëm. Mhm. Faleminderit Olta. Lutem. Atëherë. Çuna dhe goca. Po. Ja ku dëgjuat edhe motin, i mbyllëm këto po i quaj detyra të shtëpisë për këtë moment. Mhm. Cila ishte kënga e ditës sot? jo, e kemi pas pak. A s'e kemi akoma s'e kemi po. transmetuar se cila është. Jo, s'e kemi transmetuar. Asnjëri nuk e tregon. Jo. E dim, e dim se cila është. E dim, e po, dim. Normal. Është e bukur, po? Shumë e bukur. Super. Ka shumë gjëra në program për uh, ditën e sotme. Një lidhje të shkurtër, pak më vonë gjithashtu, një titull kënge të kriptuar, miq të dashur. Dhe Altini ka ardhur me censura të reja. Apo jo. Po, është e re, po ne s'na është zgjidhur akoma e vjetra, po e kemi të rëndë. Vërtet. Eme, ajo e vjetra mirë, a? Po, po. A, të ecën, a? Shumë e forte. Ecit, po, atë, shumë mirë. Se e zgjodhëm bashkë, ishim të tre jeri, e mërë E mbaj mend. Mm. Mm. Atëherë, kur të themi miq të dashur, censura e vjetër do të do dalë pak shpejt, meqë është e mbartur nga dita e djeshme, një anagram po vjen, Shumë dhurata për të dhënë edhe një temë bisede Klubi i mëngjesit sot plot e për plot tani një ndërprerje shumë e shkurtër mhm. e kur të vijmë do të jetë Human nga Rag'n'Bone Man. Dhe tani kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1782, Shtetet e Bashkuara dhe Britania nënshkruan paqen paraprake në Paris duke i dhënë fund luftës revolucionare. Në vitin 1835, erdhi në jetë shkrimtari amerikan Mark Twain. Në vitin 1858, John Landis Mason fitoi patentën për krijimin e mbajtëses së kripës dhe piperit me kapak me filetime me vrima. Në vitin 1874, erdhi në jetë politikani britanik Winston Churchill. Në vitin 1965 erdhi në jetë aktori amerikan Ben Stiller. Në vitin 1966 Barbados fitoi pavarësinë nga Mbretëria e Bashkuar. Në vitin 1981 Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Sovjetik zhvilluan negociatat në Gjenevë që kishin për qëllim reduktimin e armëve bërthamore në Europë. Në vitin 1982 Epic Records nxori në treg albumin Thriller të Michael Jackson. Jackson. Në vitin 1995, presidenti Clinton u bë i pari shef ekzekutiv i Shteteve të Bashkuara që vizitoi Irlandën e Veriut. Në vitin 2013, ndërron jetë në moshën 40 vjeçare aktori amerikan Paul Walker. This is Club FM 100.4. Aha. I ftoht, duhet të thonë. Është pak ftoht. Më ftoht se dje. Olta edhe një herë të lutem për mua të pavëmendshmin. Sa do ishte temperatura më e ulët për sot? 1 grad. 1 grad. 1 grad. 1 grad. Po. Wow. Do të ngadalë nga Por në fakt gjatë natës ishte 0 grad. Mhm. Mm. Mhm. Gjon vja vja. 0 grad. Brr. Kujtova se na trembe. Po në këtë momente 1 grad e keni. Okej, okay, faleminderit. Faleminderit. Zëra, ku di unë se çfarë, por gjërat janë janë super duper. Tani dëgjoni një klip që Altini e ka të mbartur që nga dje. Që nga mm. dje. Mhm. Mm është fjala e censuruar. Që ka lodhur gjithë. Ka grumbulluar deri tani, Olta, për të bërë edhe ty një, për të të sjellë si thua. e verës dhe pijeve të tjera Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Po. Kemi dhënë një dy bileta për në Po, dhe dhuratën e Electronic Line. Mm -hmm. Pra janë katër dhurata. Oh. Nuk kemi ku të shkojmë. Por askush nuk na gjen dot se cila është fjala që Altini ka fshirë. Mhm. Altini është bërë për t'u vrarë, do thoshin disa. Në një formë për të korruptuar. Po pse ka qenë vështirë kjo? Ëm um, sepse e këshilloj me shoqen Jeri këtu. Edhe me shokun Blendi. Apo me zotin Blendi dhe zonjën Jeri. Atë doli një treshe, ose jo, një ishte zor se zbërthehej. Po. E kuptova. Ishte treshja e pazbërthyeshme. Dhe meqë s'paska marrë pjesë edhe Lori se. Hmm. Jo. Do bëj më jo, vështirë jo. akoma. Sa do bëj turmë? E fillova me tre herë. Është turmë. 3 është 3 4 është turmë. Ehm, um, a dhe kujdes, e dëgjojmë mirë. Ka ardhur koha të ruajmë mjedisin. Por kjo nuk do të thotë se duhet t'i mbajmë makinat përgjithmonë në garazh. Bashkë me ekspertin për Charlie Vogelheimin e J.D. Power. Com. Pra, Charlie Vogelheimi, Charlie Vogelheimi apo apo Vogelheimi, ë, uh, mm. çon si ka, zoti zoti Charlie, ë, uh, është ekspert për diçka, sepse mm. thotë Pra, po flet për makinat, po flet për ndotjen e ambientit, po flet mm. për karburantet, për energjinë në përgjithësi dhe thotë, ejani flasim pak me me Charlie, thotë. I cili është ekspert për pika pika pika. Për këtë. Mm. Për çfarë? Kanë thënë shumë eksperta, Olta. Mm. Po, makina e transportit. Oh, Olta, sa mbra ato ekspertiza të ishin kështu. Çuditshme thoshin komplet jashtë teme. Domethënë edhe tash. Po kanë provuar një gjë. Për orët e mëngjesit juve, paskeni qenë lubi. Po gjithsesi. Ekspert për vajin e ullirit. Seç thoshin sa gjëra. Okej. Okay. Mm. Kështu që, kështu që kjo është çfarë njerëzit duhet të gjejnë katër dhurata miq të dashur. Kemi kontrollin e plotë mjekësor. Kemi Uh, biletat për në kinema, për në Cineplex për filmat e mrekullueshëm të të premtes. Dy shishe. Kjo dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti. Kemi shport... pastaj edhe shportën me dhurata nga miqtë tanë tek Electronic Line, tek Sheshi Wilson. Po, okay. Po ejani të gjeni se çfarë Kemi tani miq të dashur një oh. këngë të mrekullueshme këta. Nga Sting. Sjellë nga Altini ekstra. Për këtë moment nuk e di, nuk e di se pse. A mund ta shpjegosh logjikën apo? A është e pashpjegueshme? M'u kujtua New Yorku. Ah, sa mirë. Edhe mua tani po më kujtohet. Po jo gjithmonë ka lajme interesante. Mm. Në fakt po shikoja në lidhje me sëmundje të çuditshme që po lidhje me sëmundjet që janë edhe të çuditshme, por që po edhe të tmerrshme, edhe të bukura. Edhe shumë pak njerëz, mm. nuk është se është e përhapur, edhe edhe të rralla do të thosha, është po. një kuriozitet pra, le ta dëgjojmë. Shtriu pacient. Ja, kuriozitet. Quhet sindroma e bukuroshes së fjetur dhe këtë herë ka kapur një vajzë. Mm. Ëh. Fal, kur unë thashë shtriu pacient, Me sa duket i rashë. Është me të vërtetë për të shtrir po. Ajo e ka emrin Beth Goodler uh! është nga Britania e Madhe Beth. Dhe kjo lloj sëmundje i është shfaqur aktualisht është 22 vjeç Ka pasur shenja në moshën 17 vjeçare mm. Kur herën e parë u shtri në uh, divanin e saj të ndenjes Duke parë televizor dhe e ka zënë gjumi E zuri gjumi në Ha për 6 muaj rresht. Jo, jo. Nuk është zgjuar në asnjë moment. Tani ka kjo të bëjë me televizorin, Jo, nuk ka të bëjë, në fakt nuk di. Ishte një emision aq i mërzitshëm në televizion tash. Në fakt ende nuk e dinë se si vjen kjo lloj sindrome, shkaktarët kryesorë nuk e dinë këtë pjesë, por 17 mm. vjeçarja herën e parë ka fjetur 6 muaj pa u ngritur në asnjë moment dhe tani më kjo lloj sëmundje ka filluar që të bëhet e përhershme sepse kanë kaluar disa vite Pra i ka ndodhur 17 vjeç, tani është 22 vjeç, është detyruar që të lërë shkollën, tani, nuk e mbaroi as shkollën. Tani, i zgjat 6 muaj dhe pastaj i rikthehet jetës normale? Jo, fillimisht i ka zgjatur 6 muaj dhe kjo e ka penguar sepse edhe kur ajo është e zgjuar, është e përgjumur në të mm. njëjtën kohë, pra. Domethënë një përgjumje e vazhdueshme, mm -hmm. edhe po mirë, okay, dakord. Po kur fle në darkë për shembull, është një tetëorësh normale apo gjumë të kësaj? Tani ajo fle 22 orë në ditë. Jo, 22 orë në ditë, domethënë. Po, po, 22 orë. Në ditë thuaj. Po, një, nga 24 në 22. 2 po, orë është prapë përgjumur, shkon vetëm bën shkon tualet, lahet, mund të hajë diçka dhe të shkojë prapë. Çdo ditë vetëm rreth 2 orë. Rreth 2 orë edhe prapë nuk është një zgjim normal, sepse nuk paska dënim. E pengon që të bëjë gjërat e saj vërtet. E ka penguar që të vazhdojë studimet, pra ajo është detyruar që të lërë atë shkollën. Normal, se nuk u vazhdon. Normal, Por është një sëmundje shumë e çuditshme, në fakt unë kam parë dhe histori të tjera, të tilla, por që me sa duket Por që me sa po duket. Po prek edhe ca të tjerë, sepse nuk është se ka qenë kaq shumë e shpeshtë, mm, mm, ose mm, që ne të dëgjonim lajme kaq të shpeshta në lidhje me sindromën e bukuroshes së fjetur. Super. Faleminderit Iri. Të lutem. Thuaj mos të rëntë. Se duhet të jetë shumë e vështirë. Me hallë të njeriu më tetori ke vetëm punë për shkakun. Imagjino ta zinte njërin prej nesh. Me të mërë. Ku kishe vetëm 2 orë kështu? E ta sillin këtu për ato 2 orët e mira. Dhe imagjino si vrea muna i Jo, ta sillin në gjumë dhe e merr në gjumë prapë Ja, do dy orët e, e mira Do të ishte Do të ishte valitur Jeri që, që më hedh kafe të Vazhdimisht. Serum, serum i ka. Serum i ka. Ia mbu, ia mbushim prapë se më duket se ez ez. Uri. Jo, problemi është se mjekët nuk e dinë se si vjen kjo lloj sindrome që t'i gjejnë edhe një kurë të përshtatshme. Mjerë se nuk si duan se mund ta gjejnë. Ai gjumi duke parë televizor, siç mund ta dëshmojnë shumë njerëz, është super gjumi. Ja, sa konshëm. Mm. Nuk e di, javën e kaluar unë kam qenë kaq i lodhur, kaq i lodhur saqë e kam fjetur të gjithë javën e kaluar. Obobo. Ëm uh, jo jo, jo të gjithë javën, si kjo. Dua të them, po, por shumicën e ditëve të javës diku kështu. Pa vajtur, pa vajtur 10 akoma. Mhm. Mm edhe ulesha. Para televizorit në një moment qetësie dhe më duheshin vetëm një 2 minuta për t'u tretur në një gjumë kështu. Edhe vetëm që e gjej veten pastaj që ime shoqe që më flet se hajde thotë eja në shtrat eja çohu se të ka zënë gjumi mm -hmm. mund t'jem atje edhe 4-5 orë më vonë se i pohoj të gjitha po po them do ta bëj do ta bëj do ta bëj erdha erdha erdha me një kështu luciditet në, në sy edhe pastaj sa largohet ajo upa nga ana tjetër po shoh dhe po shoh për një minut një minut një minut e gjysmë një minut çohesh aty është shikon orën ora është një e dhjetë Oj oj oj. Edhe ti ke marrë formën e divanit këtu. Edhe po shikon uh, Preç Zogajn tek Opinioni, edhe thua sikur e kam parë këtë dhe pastaj kupton që është ritransmetimi i asaj që ishte kur të zuri gjumi ty. Sarasvati, po, është dhe ajo, Vati Chandra. Nëse. 7:37 minuta miq të dashur tani në klubin e mëngjesit. Siç e thonë disa Gwen Stefani. Apo, siç e thotë vetë Stefani, Stefani. Gwen Stefani. Make me like you. Dyzet e gjashtë vjeçare Stefani vjen uh, Dhe, cila është fjala? Sot është fjali, është më shumë se fjalë. Mm. Është fjali. Anagrama është një frazë. Wow. Okej. Okay. Ë, uh, si thua? Janë tre fjalë. Fjala është emri i personazhit tonë. Mm. Gjatë Adriatik, por uh, për ne thjesht Tiku. Tiku është shumë i dobët Altin. Shumë elegant. njeri. Tamam. Siç ndodh zakonisht. Ti je një tik. Është është kështu komplet uh, i hollë fare. Aha. Sa që njihet si tiku pa mish. Wow. Shikoje vetë tikun, gjykoje vetë tikun. Oh, po, po. Tiku pa mish. Kështu e njohin shokët me të drejtë. Tiku pa mish. Skelet, skelet fare qenka. P A M I S. Tiku pa mish. Është po them, po them është shumë i dobët njeri. Duket. Tiku pa mish, miq të dashur është anagrama për ditën e sotme. 0692070222 për ata që duan të vijnë në Club FM në 104.4 me telefon. Përgjigja e saktë me SMS 0692070222 Tiku pa mish. Uh! Tiku pa mish. Wow. Mara apo më Tiku pa mish. Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy dërgoni mesazhet tuaja. Për çfarë luaj Molta? Për një orë nga Premium Watches. Mm. E vëllë ka faj lulka Fare Një orë nga mishtan dhe këprimi më që sti ku Pa mishtë i kë u për a më ishë Mishdashur në Berlin, takimi i kryeministrit ton mm. me kancelaren gjermane. Pati pastaj edhe një mosmarrëveshje mbi sa tha Merkeli dhe të plasi një kështu media gazeta Facebook. A tha vetingun apo se tha vetingun E kush e manipuloi vetingun, e pse, e si, e qysh, e tek, e çfar, e u. Nuk e mor vesh asgjë. Do të thonë një një qenëri, po themi politike, e zakonshme për këto. Asnjë nuk vjen dakord se çfarë tha ajo. Sepse po- asnjë nga palët nuk janë sinqert, me thënë drejtën. Kjo është çfarë Kjo është ajo çfarë po bën lajm sot. Jo, do të them, Po nejse. Ne do të bëjmë vetëm një pyetje nga aktualiteti më i dashur në lidhje me këtë. Sepse fjala e madhe ka qenë fjala vetting. Mhm. Mm uh, Kancelare Merkel ka thënë që janë disa gjëra që Shqipëria duhet i plotësoj. Dhe ndër të tjera mm. është reforma në drejtësi. Tan. PD-ja nga ana e saj ankohet duke thënë që fjala vetting në fakt nuk u shqiptua, nuk u shqiptua nga zonja Merkel, po sa çrrish, a nuk tha vetingu, tha reforma ndrejtësi duhet të zbatohet etj etj etj që nën kupton vetingun se aty fillon reforma ndrejtësi, por me të drejtë ata thonë që nuk u shqiptua kjo fjalë. Mm -hmm. Madje zoti Basha vet doli doli në një deklaratë për uh, shtyp ku i ofron zoti Rama që ti bëjnë këtë vetingut. Dyshe. Oh. Oh. Po. Ndoshta po, zoti po, zoti zoti Basha ta mbaj, zoti Rama ti bjer. A nuk e di se si mund të jetë që ta mbaj Rama ti bjer Basha. Ata ndajnë vet gjërat pastaj. Domethënë ai i propozon që ti hyn vetingut për një të tillë wow. dyshe. Ja propozoj live këtë. Në në konferencë shtypi. Po normal. Gjatë të një EPD-s 069 27 12 22 Dërgoni mesajët Jemi gati, tha, që nesër Që tani madje, edhe duke sikur u bë gati. Sigur u bë, sigur u bë gati. Po Rama ktheu përgjigje apo pritet sot? Nuk dihet, nuk dihet, po, por uh, i ka propozuar pra që ti bëjnë këtë vetingut. Çfarë është pyetja për ju? 069 20 70 222 069 20 70 222 Ha? Ju ju u trugua burrnje. Tashi. Edhe dolin konferencë për shtyp. Vjen një ditë apo e kupton? Dhe vjen një ditë. Haven gjëra. Kasim siç është, apo jo? Pja. Zhim kop. Ej, uh, tiku, tiku është pa mish, mish dashur. Është anagrama për sot. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit me më shumë tani një të prerje fare fare të shkurtër dhe pastaj muzikë në Club FM 104. Po po. Shikon, më është, shikon edhe unë shoh. Goxha fashion. Goxha fashion është me mjekër me të gjitha. Tani shikoni ky, ky çfarë është? Ky është nipi, ky Lapo Elkan, është 39 vjeçar, jeton mm. në Manhattan në New York, atje ka lindur në fakt, por është nipi i Anjelos, Anjelos së Fjatit. M'falni, Anjelit. Ah, Anjelit, Anjelit. Xhani Anjelit. Ëh, mm. i njohur ngrohtësisht nga familjarët si Anjelua. Ëh, po gjithsesi, Ky nga është edhe pjesë e kompanisë Fiat etj etj etj në një farë mënyre edhe pse nuk është se ka ndonjë rol kush e di se çfarë ka krijuar edhe një kompani vetë që quhet Italia Independent. Bravo. Edhe është e famshme për syzet, të cilat po t'i tregoja që mban edhe vetë. Tan. Por, ë uh, zotëria në fakt ka edhe një histori të konsumit të drogës dhe ah. Po, në Torino në 2005 për shembull është ka pasur një histori atje sepse përfundoi në spital. Oh, për përdorim kokaine. Por, i di që konsumon ka shumë. Pra. Para disa ditësh Lapo, mm. Lapo milioneri, 39 vjeçari. Tam. Ë uh, merr në telefon policinë nga një zonë atje e New Yorkut nga Manhattani. Mm -hmm. Dhe i thotë se kam qenë, i thotë uh, me një eskort, me një gocë me një shoqëruese, tam, e cila më ka mbajtur peng. Fillimisht ky mori të afërmit e vet. Edhe u kërkoi atyre 10000 dollarë me qëllim që të sigur tani po citoj, të sigurohej që jeta e tij. Mm. Oh. Që jeta e tij të mos rrezikohej. Mm. Dhe Ëm um, ata kanë njoftuar policinë, është përfshirë policia etj etj etj etj dhe ka dalë që në fakt për t'u arrestuar ishte ky. Sepse ky kishte qenë dy dy ditë të tëra mm -hmm. me një vajzë, me një ah. eskort. Tam. Por kanë bërë një party të shfrenuar. Të shfrenuar ah. derisa u kanë mbaruar paratë dhe kanë menduar Në momentin që s'ka më pare, s'ka më pare, s'ka, ka mbaruar shampanja, ka mbaruar Çdo gjë. Nuk e di ç'po konsumonin ata. Droga le të themi. Le të themi. uh, dhe ai ka thënë, "Ok, do marr mamin telefon, t'i them që më ke marrë peng." Ti bukuroshe. Oh, Dakord, ti ke të bukuroshe se edhe ajo duke menduar nga që nuk thon. Edhe ajo lekët ka po, po. dashur. Është mendimi i duhur ka thënë. Po. Tani çdo që ti ke shumë shumë ide e mirë. Dhe dhe kanë kanë marrë kanë sajuar këtë historinë sikur ky ishte peng. Edhe kanë, ju lutem më jepni lekë thotë që të vazhdoj e lumtur jeta ime. Ai në fakt vërtet nga që do të thonë. Si se ndjente atje. Deshte të vazhdonte. Po kanë ardhur dhe kanë marrë policia pastaj sepse është është e paligjshme. Është zbuluar. Normal. Sidomos kur përfshihen forcat e rendit, ai sajohet një histori gjithë koha njerëzore që harxhohet për t'u marrë me me një përrallë që mhm. sajon ti. Kështu që është në është në lajm sërish Lapo Elkanni. Po e paska tepruar një çik. Po, Lapo. Atëherë jo për mirë i bie. Ata që i kanë vënë emrin uh, Jeri sikur kanë thënë, shiko. Hajde të provojmë që nuk ka rëndësi emri nëse ke pare. Si t'ia vëmë këtij djalit? Lapo. Lapo, lapo, ja lapo. ja. Lapo me eskortë. New York. Megjithëse në qoftë se do duhet të paguajë nga 10.000 dolarë për 2-3 ditë shtrenjtë i bie këtij Ka mënyra më të mira për të dashuruar, thotë Okej okay. Tani është 7:57 minuta miq të dashur, kemi një anagram e cila është Tiku pa mish, ne po largohemi për të shkuar tek lajmet e orës 8 këtu në klubin e mëngjesit. Tiku pa mish për ata që e zgjidhin T I K U P A M I S H 069 20 70 222 Red Hot Chili Peppers në By the Way. Standing in line to see the show tonight and there's a light on heavy glow Ishte Beyoncé, miq të dashur Beyoncé në klubin e mëngjesit Mirë se keni ardhur që të gjithë, ju përshëndesim, ju urojmë ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Altin, me Olden edhe me Lorin. Hamore zotri. Çfarë çfarë ka zotri, çfarë ka? Më luan mua kokën ashtu. Ai ai ai. Atëherë, mbetet në fuqi uh, censura e tmerrshme e Altinit miq të dashur në lidhje me një fjalë, ky eksperti Ky paska qenë i tmerrshëm. Ky eksperti i tmerrshëm i dashur. Ne nuk e japim derisa të gjendet. Jo, jo, nuk e japim kurrën e kurrës, edhe jemi të lumtur se kemi disa të tjera që mezi po presin të vijnë. E ke parasysh është si Si ato, si ato tipat që e kanë një shishe rakie akoma më të mirë të fshehur. Nxjerrin këtë të parën, po kjo pëlqehet shumë. Pëlqehet kjo që s'është dhe aq e mirë. Po kur të nxjerrim atë tjetrën keni për të parë juve. Ky çfarë do bëhet? Kur të bëhen një lutë. Nami. Kur të bëhen një po. Por uh, derisa të vijë censura e re miq të dashur dhe e tmerrshme që Altini ka premtuar. Jam uh, në bashkëpunim me të nga dita e djeshme. Mhm. Mm keni për të zgjidhur këtë? Dëgjoni edhe një herë. Ka ardhur koha të ruajmë mjedisin. Por kjo nuk do të thotë se duhet t'i mbajmë makinat përgjithmonë në garazh. Bashkë me ekspertin për Charlie Vogelheimin e jdpower.com. Charlie, Charlie është eksperti për çfarë? Mm, çfarë kanë thënë? Është eksperti për mjedisin. Ah, eksperti jo. për mjedisin. Për karburantet, jo, jo, jo, jo. për lëndë djegëse. Jo. Jo. Uh, për karburantet, për panelet diellore. Jo. Uh, mund të ndihmoj? Konsulent marketingu është ky. Mund të ndihmoj duke thënë, po në rregull Altin, po dua t'ju them që që mhm. është një fjalë. Mhm. Po, është një fjalë. Por nuk është për për pra. panele diellore dhe ishin dy po. fjalë apo lëndë djegëse apo hidraulikës. Jo. Jo, mirë, hidraulika mund të ishte, por s'është. Industrisë automjeteve. Mm. Jo, jo, jo. Siç është po- për mjedisin, pra, po. domethënë një fjalë duhet, mm. ekspert për. Është edhe një fjalë që përdoret gjerësisht. Një mhm. një fjalë po themi e rëndomtë. Gjithandej, po. Jo në një fjalë kështu. Kush e di se çfarë që. Kujdes. Nëse i bini në të, keni për të fituar një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan, dy bileta për të parë njërin nga filmat që janë premierë të premten në Cineplexx, keni një shportë me dhurata nga Electronic Line dhe dy shishe nga kantina Kështu që siç e shikoni janë katër dhurata miq të dashur, nuk mund t'i japim ndihmë për këtë. Mm. Është plot ajo. Mm. Ai që do ta gjejë, le ta po gjejë. Me shans është, dëgjoni edhe një herë. Ka ardhur koha të ruajmë mjedisin, por kjo nuk do të thotë se duhet t'i mbajmë makinat përgjithmonë në garazh. Bashkë me ekspertin për Charlie Vogelheimin e Jay po, DePaul. Vetëm mendoni që duhet të jetë në këtë linjë, në këtë, ë? Po mhm. flasim për makinat, po flasim për mjedisin, për rolin tonë si njerëz, nevojat që kemi për transport etj etj etj. Pra të gjitha këto jemi këtu, nuk mund të jetë eksperti për për mjaltin dhe lulet e egra. As i bujqësisë nuk jo, mund të. Jo. Ja. Kurse tiku pa mish, miq të dashur, anagrama jonë për ditën e sotme, tiku pa mish është zbuluar. Do të thotë pushkatimi. Bravo. 977 mm. i mbaron numri Anitës dhe fiton një orë nga Premium Watches. Tiku pa mish është pushkatimi. E ke bërë vizatimin fiks sikur është para pushkatimit po pra. i ziu. Edhe një herë. Bravo i qoftë. Tiku pa mish ishte? Pushkatimi. Pushkatimi. pushkatimi. Dërgo. Çfarë ka propozuar Basha që t'i bëjnë uh, ligjit të vetingut? Ta amendojnë së bashku. Ta amendojnë së bashku pra. Bravo. Është Arbri 049 i mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplexx. Kam vështirë unë që mund të hynte në, jo po mund të hynte në zhargonin e përdorur kjo më shumë. Po mund të. Kush do që të ta amendosh me dikë. Ta amendosh një vajzë. Po, do thua ta amendojmë së bashku. Ta po, amendojmë së bashku. Po. Unë mendoj që këta mund ta bëjnë tek e tek mm. nëpër shpiat nëpër shtëpi të tyre dhe pastaj po. Është më dinjitoze për vetingun. Dhe pastaj jo të bashkohen. Po, jo amendim dyshe. Të paktën vetingu të ruajë fytyrën, ta amendojë njëherë Rama, pastaj ta amendojë Basha në shpinë e tij. Të marrë një taksi ajo të shkojë ai ta çojë diku pastaj. Në ndonjë ambasadë Do qajë pak po Do mësohet E u um, E i dua t'ju kujtoj Jemi live Miq të dashur jemi streaming Me zë dhe me figurë Në live stream Me zë dhe me figurë Në live stream Mund ta gjeni edhe të Lidhur në faqet tona në facebook Gjithandej Në klubin e mëngjesit Te faqja ime Tek Menduar sa radio? E kemi diskutuar bashkë këto. E kemi amenduar, le të themi. E kemi amenduar dhe ju. Kemi titullin e një kënge. Pam, të kriptuar. Të kriptuar në tingull. Mhm. Mm është titulli miq të dashur që është kriptuar si tingull. Okej. Okay. Nuk do japim fare ndihmë Altin. Mhm. Mm le të mbetet kript deri në fund. Po. Ëm, uh, është një këngë shumë e njohur. Mhm. Mm është një këngë që është luajtur pa fund. Okej. Okay. Sa për sa për të dhënë një ide. Mm -hmm. Kënga është luajtur pa fund. Kështu që është shumë e njohur. Tani ky është tingulli që duhet na çojë tek Titulli i kësaj kënge shumë shumë të njohur, dëgjoni me kujdes. Titulli i një kënge shumë shumë të njohur. Ky është momenti pasi kemi dëgjuar titullin e kriptuar. Mhm. Momenti për të vrarë mendjen miq të dashur në klubin e mëngjesit. Çfarë vallë mund të jetë ky tingull? Nëse do ta kthenim në titull kënge, shumë të njohur. Mos ia trego as gocave këtu. Le të mbesë misteri i plotë Altin. Okej. Okay. Altin nuk ma tregon ti. Ne largohemi këtu miq të dashur për t'u kthyer shumë shpejt me muzikë në klubin e mëngjesit The Weekend do të jetë E mrekullueshme me Altinin atje. Ups. Që na mungon edhe po e mbajmë atë foto derisa të bëhet tjetra. Mund të gjeni edhe linkun për uh, lidhjen tonë live. Kur të bësh ti e bukur në një ditë që të bëjmë, se ditën e fundit kur propozova unë që të bënim foto ishte me në ishte me buba, me të këqija, po. Do të po them në një ditë. Ti mendove gjatë. E bëre foton. Sigurisht e bëra foton. Kështu ishte. Do do plotësoj çdo tekë tonën, kaq edhe e përgatitur shumë. Nuk të tham, a do bëni foto? S'ka gjë këtu brenda klubit të mëngjesit. Kemi aty miq të dashur lidhjen tonë për live stream ku mund ta ndiqni me zë dhe me figurë gjatë gjithë kohës, edhe me zë me cilësinë maksimale. Faleminderit të gjithëve. Por keni edhe një pyetje. Cilit gatim nuk i rezistoni dot? Është pyetja jonë për sot në klubin e mëngjesit. Cilit mm. gatim do të jetë një gatim që e admironi, e adhuroni, e shijoni, e për të cilin aty nuk mbaheni dot? Çfarë është ajo? Mund të jetë traditë, mund të jetë e gjyshes, mund të jetë e një italiani, po them. A ku di unë se çfarë? Një jashme. Çfarëdo qoftë? Mm. mm. Okej. Okay? Okej. Okay. Nga paparja deri tek uh, sushi i përfshim të gjitha. Cili është gatimi, të cilit ju Nuk i rezistoni dot, e doni shumë, mund na përgjigjeni edhe në 069 20 70 222, duam të dëgjojmë prej jush miq të dashur, merreni emisionin bëni tuajin. 069 20 70 222, cilit gatim nuk i rezistoni dot? Okej. Okay. Mund të them diçka? Përsheshi. Mm, përsheshi tradicional me gjel deti. Mm, jam jam. Si një super. Djalë me origjinë nga jugu, mhm. se nuk preferohet gjithandej njësoj. Tironcat mundohen ta bëjnë përsheshin, por po. nuk e bëjnë dot. Dhe nuk është i tyre. Edhe është okay. As nuk e dun. Mundohen ta hajnë si shumë me ne. Po. Nëse, ehm, përsheshin, nuk e di, po po të përsheshin për shembull, po e vërtetë është, me thënë të drejtën. Tash pa ngrënë përsheshin. Nuk e rezistohet. Është vështirë. Po, po. Ka përsheshin, ka përsheshin. Ka karbohidrate. Ka, sa duash. Është një klip, kemi disa klipe misterioze. Po. Nuk e di ç'po ngjet andej nga nga Olta. Këtej po lodhen shumë me thënë. Ai ai ai. Atëherë me këto fillojmë Olta. Me Altinit. Me Altinit miq të dashur në tira Altin. Gati. Mbyllni veshët. Do të thotë hapni veshët atë. Ka ardhur koha të ruajmë mjedisin. Por kjo nuk do të thotë se duhet t'i mbajmë makinat përgjithmonë në garazh. Bashkë me ekspertin për Charlie Vogelheimin e JDPower pikë com, do të shikojmë opsionet më të mira të karburanteve alternative. Çfarë ka thënë Olta? Mirëmbajtjen, jo. ekspertin për karburantin. Jo. Uh, ekspertin për ajrin, ekspertin e makinave. Kur do të nxjerr ja. Altin po prisja të dëgjoja në fillim, po prisja të dëgjoja këtë. Po, mund të ndodhte por jo. Gjata kanë vënë atë. Kush kanë dinin në banjë, nuk e di pse. Po, është zinxhiri fillon mua aty ku fillon gjithë zinxhirët, pastaj merr një pjesë djathtas. Edhe shkon deri te gjuri. Edhe çfarë modeli ke këto pantallona ti. Nuk e di, shikoj, shikoj. Shikoj çikto, çikto. Jo, jo, jo. akoma. Po. Ekspert për ujin, për rrugët, për ndotjen jo. kam shumë. Jo. Jo zotëri, nuk është për ndotjen. Do e ndihmojmë pak. E kemi përmendur edhe dje në fakt, por. Do e ndihmojmë pak. Ndihmojmë, po ndihmuam mos e japim, po. Okej, okay, mirë. Do të jetë shumë delikate ndihma. Si ato të Blendit që nuk tregon asgjë. Mirë, mirë, ja shikoj. Okej, okay, okej, okay, nuk po ndihmoj. Dëgjoni edhe një herë. Dëgjoni edhe një herë. Kujdes, ndoshta kjo ndihmon. Ka ardhur koha të ruajmë mjedisin, por kjo nuk do të thotë se duhet t'i mbajmë makinat përgjithmonë në garazh. Bashkë me ekspertin për Charlie Vogelheimin e jdpower.com, do të shikojmë opsionet më të mira të karburanteve. Bashkë me ekspertin për do të them vetëm këtë që fjala në fjalë, mhm. fjala e fshehur, mhm. është një nga konceptet që përdoren edhe në lëndën kur jemi për shembull ekonomi në shkollë. Mm, po. Më kupton? Po. Makro apo mikro? Mhm. Mm është edhe kjo. Ndër ndër të gjërat që mësohen atje, ka rolin e vet. Po, regjia. Falë, falë, më fishkëlleu. Po. Okej. Okay. E të provoja. Me kë? Mhm. Mm Aha, ti ke për atë çfarë? Për lojën e mendimit, jo, jo, s'ka problem ajo, është në rregull. Okej, okay, mirë, vazhdojmë. Faleminderit. Se jam live. Ciao. Regjia, po pra, fol vet. Ç'ka? Atëherë dëgjoni edhe një herë mbas uh, mbas ndihmës së dashur. Ka ardhur koha të ruajmë mjedisin. Por kjo nuk do të thotë se duhet t'i mbajmë makinat përgjithmonë në garazh. Bashkë me ekspertin për Charlie Vogelheimin e J.D. Power. Bashkë me ekspertin për 069 20 70 222. Financën për shembull. Jo. Jo. Po ashtu do ishte. Kjo është një, një në dorë. Tani uli bazat, të lutem. Ne ta bëjmë heshtje. Miq të dashur, kërkojmë titullin e një kënge shumë, shumë, shumë, shumë të bujshme, shumë të njohur, që disa vjet më parë u këndua në çdo anë e cep të botës. Në këtë tingull, kemi kriptuar titullin e kësaj kënge, është një këngë në anglisht. Kujdes. Faleminderit eh, zotit Mobi, miq të dashur, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104. Sot është rikthimi në shkolla e punëra për shumë prej jush që keni pasur fundjavën e gjatë, nisi që të premten. Edhe vijon eh, deri tani në mëngjes. Ne do të lidhemi me Eldi Merollin për të marrë vesh se cila është situata në trafik tani që flasim. Ndërkohë që ora shënon 8:36 minuta. Mm -hmm. është të hapur pjesa e unazës së vogël, siç i themi dhe siç pretenduam, siç vuajtëm mm -hmm. është hapur ajo pjesë, dhe e kam kaluar në këtë segment, pra pjesa që lidh të kalim të mbarë. Ishi, singu, edhe deri te kryqëzimi me bulevardin Zogu i Parë, për momentin situata në qendër të Tiranës kalohet pa trafik, vetëm te kryqëzimi midis rrugës së Barrikadave dhe rrugës së Dibrës, pra vetëm ai kryqëzim Paraqitet me pak trafik, pjesa që devijon drejt Zogut të Parë nuk ka probleme me trafikun, rruga e Dibrës dhe vazhdimi i rrugës së Barrikadave deri në fund te Unaza nuk paraqet shqetësim për trafikun. Mm. Ndërkohë që zona Tirana Blend, zona e Tiranës së Re aktualisht i, par, i parkuar tek sheshi Wilson, shikoj që edhe këtu mbarvajtja e zonës së Tiranës së Re qarkullohet pa trafik, duke përmendur rrugën Dëshmorët e katër Shkurtit nga diga e Liqenit drejt sheshit Wilson nuk ka shumë probleme. Ka pak trafik në fakt pjesa nga gjysma e rrugës Sami Frashëri, se gjithë rruga Sami Frashëri ka qenë deri te Dika, por ka marrë një emërtim tjetër, por ka trafik nga Sheshi Wilson deri tek ura e drejtorisë së policisë, është e lirë pjesa drejt librit universitar dhe drejt daljes bulevardit. Ndërkohë zona e Unazës sipër me Blend, përveç kryqëzimit spitaleve që ka pak trafik, pjesa tjetër e rrugës Bardhyl qarkullohet pa trafik, bulevardet gjithashtu, por mund të përmend zonën e Vasil Shantos Blend që deri sa të mbarojë dhe ura tek ish stacioni i fundit të Tiranës së Re dhe mbikalimi tek pallati me Shigjeta, ajo do të japi akoma më shumë frymëmarrje kësaj pjese që për momentin kemi kohë që vuajmë me trafik kryqëzimi komunës Parisit deri tek ura Vasil Shantos. Faleminderit. Faleminderit Eldi. Faleminderit shumë. Mirë, është Eldi Merolli, miq të dashur, meqë jemi në transport sot në mëngjes. Mm. le të bëj një pyetje të vogël nga transporti, nga aktualiteti, por që ka lidhje me transportin ajror. Okej. Okay. Sepse ka një shpresë, ka një shpresë, nuk do ta ekzagjeroj duke jua ngritur tepër. Të mos ju fryj shumë erë në vela. Pritshmëritë. Por ka një mhm. shpresë, mund të fillojnë disa fluturime nga ato që quhen low cost. Tam. Wow. Ë, uh, nga aeroporti i Kukësit. të cilat mm. do ta lidhnin Tiranën me, më fal, Tiranën, Shqipërinë, Shqipërinë. Pra Kukësin. Tam. Me këtë kryeqytet europian. 0-69-20-70-222 Dërgoni mesazhet tuaja Po thuhet, po thuhet, mund të nisin në prill Edhe ca lek në kukës, në kuptimin e mm, të blen ca patate, po, Kukës, patate Kukësi. Është rëndësishme është të bëhet. Po të hash një drekë, të pish dhe kafe. Liqenin të shohim tani atje ka ka një kur hyn atje. Liqenin e kam parë, po. Ka një restorant mu buzë po, liqenit kur hyn në jo. kukës. Ah, di sa i mirë që është. E kam pasur atje. Mhm. Tani. A bindesh? Po, tani e kam. Ehm. Do shkoj. Është dyqani ose restoranti peshku kur hyn në në kukës. E thua ti në kukës, thashë peshk, kam ngrënë peshk atje, jam mm. kënaqur. Se ka troftë liqeni, që është shumë e freskët. Edhe është si të thuash që sapo zënë dhe e gatuar atje dhe kanë mënyrën e vet. Oh, speciale. Me verë të mirë. Le të shohim mos na bëj super hap gropë stomaku. Jo, do të them që mund të shkosh. Shiko tani. Tashi peshk për mëngjes. Në qoftë se po jo peshk për mëngjes më jo. Po rri për tani se po vjen dreka vesh po na. Ore të bëj ça duash ti kërko çfarë duash ti. Di sa mikpritës janë në Kukës. Ëm ehm, Çfarë do thosha? Hmm. Për shansin që të shkosh ta zëmë në këtë kryeqytet europian, meqë unë tam. Po, ndoshta në të ardhmen edhe të tjerë. Ta zëmë shkon në Pragë, në Vjenë. Tam. A diku tjetër, edhe kushton 40 euro. Jo, është falas fare. Bileta. E nuk shkon ti në Durrës. Do isha i pari që do e provoja. Po, ik fare me vrap. Ku shkon parkim ke sa duash, e lë makinën aty. Mirë. Këto janë qepë të njoma, hiqi këto. Nuk fluturojnë. Dëgjo, dëgjo. Ë, uh, na kanë gjetur këtë moj? Kë mo? Na kanë gjetur në një gjë? A a deri tani as gjë nuk duket. Jo. A kriptin tim, a kriptin e Ti kujton, ti kujton se ta kishin gjetur do rrija urtë? Ashtu ë? E pra. Unë kam sfiduar njerëzit. Miq të dashur Olta ka thënë një orë. Dy gjëra shumë të vështira. Olta? Po. Ka një ambient apo jo? Po. Gjërat nuk ndodhin në bosh. Jemi diku. Mhm. Mm e vërtetë është. Free love nuk e di, nuk e di për free love. Ingli dytë më më çka kërton fare. Pa atë njeri nuk kemi gjë. Këngë shumë shumë e njohur miq të dashur. Ky është titulli i kësaj kënge i kriptuar. Kemi dhënë atë që thuhet në titull me tingull. Para disa vjetësh, Mm, ka bërë namin kjo këngë. Ka bërë namin kudo në botë. Do të largohemi për te muzika tani në klubin e mëngjesit miq të dashur. Në Klab FM në 104. Come together nga The Beatles është çfarë do të dëgjojmë. Ju jeni me klubin e mëngjesit. Yes. Ka dalë dielli. Mm. Doli? Po po. Ka dalë dielli miq të dashur. Sa mirë bëri. Mirë se ka dalë edhe dielli. Mirë se erdhi. Mirë se na erdhi. Okej, okay, kemi gjëra për të bërë njeri mm. në klubin e mëngjesit. Këtë farë e kishim uh, këtë efekt zanor i cili për ty qëlloi tërheqës. Mm. Dhe i vështirë me thënë të drejtën ishte. Kush? AT. ET. ET. Jo. AT. Jo. Jo. S'e keni gjetë. Extra terrestrial. Mhm. Mm e pasaktë kjo. Mhm. Mm -mm mm pra. Disa s'e shkruani dhe emrin. 0692070222 0692070222 Një këngë shumë e njohur, është luajtur shumë Në vendin tonë, kudo në botë shumë Ne në Klab FM e kemi luajtur shumë mm. uh, Ka qenë një hit i vendeve I vendit të parë, pa diskutim, nuk e di për sa javë ka mbajtur Pa për gëgja Dhe mm. nëse do ta transferonim në një kript Po themi uh, Të tillë mm. Kemi këtë tingull pra 069 20 70 22 Nëse e zbuloni se Çfarë është? Do ta ndjesh, Jeri, do ta ndjesh. E rëndësishme është të gjesh dy tingujt. Ambientin edhe tingullin tjetër dhe pastaj bën lidhje. Titullin. Mos jep më shumë se ç'dua ti. Byregu i shtëpisë. Po pra, i bërë me peta vet, jo me peta të gatshme. Kjo është ideja. Ashtu, ë? Po. Mm. Mirë ka hirë. Byregu, është byregu i shtëpisë miq të dashur. Byregu e i shtëpisë. E i shtëpisë. E i shtëpisë. E i. Mirë Kukës Budapest. E saktë. Bravo. Është Benardi fitues 275 i mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplex. Je je je, bravo i qoftë. E ka zbuluar. Bravo. Do fluturohet për në Budapest pra. Wizz Air kam shtypur në kompania. Po. Që të ofrojë shërbimin. Yes. Olta. Po, në prill të 2017. Ndërkohë këtu mbetemi pra. Kaq për tani? Mhm. As censurën nuk e kanë gjetur. As censurën jo, jo, nuk e kanë gjetur. Po. S'e gjen dot atë fjalë. Wow. Duket se duhet ta ta lëm. Okej. Okay. E kemi lënë, e kemi lënë mirë e bukur, pse? S'i kemi bërë një gjë ne asaj? Mos po lodhen. Mm. Mirë. Kthehemi pas pak me klubin e mëngjesit tani miq të dashur. Muzikë nga Emeli Sande në Club FM në 104. 856. Por nuk është as më e madhe as më e vogël, është një vezë ekzaktësisht si gjithë të tjerat. Në dukje, mm -hmm. në përmbajtje ndryshon puna. Këto vezë të reja miq të dashur që Aiba ka sjellë në treg kanë vlerë të shtuar të omega 3. Mm -hmm. Acidit yndyror shumë të rëndësishëm për zemrën, për memorien e për një seri gjërash për lëkurën e rininë e mhm. etj etj etj etj. Omega 3, kaq i kërkuar, kaq i nevojshëm për njeriun, ndodhet 10 fish më shumë në përmbajtje në këto pula, në këto zoga. Në këto zoga, sepse ushqimi i tyre është i tillë që i bën ato që ta prodhojnë vezën me përmbajtjen më të lartë të omega 3. 10 fish të përmbajtjes origjinale dhe kjo është një gjë shumë e mirë që ti e do. Tek veza kjo do të thotë se vlera ushqimore është Është rritur. Mhm. Kak kak. Jon? Është e vogël. Shumë e lumtur ajo. Mirë, shumë mirë. A, uh, kështu që shikoni, kërkoni për uh, për këto paketime të reja të vezëve Aiba në një supermarket pranë jush. Edhe shikoni që lexojnë Omega 3 dhe kanë edhe një Se unë i kam blerë vetë, mirë më qëra fjalë, po. Uh, kanë një, siç është bigerina, mm -hmm. e mhm. zakonshme, janë në një, po e quajnë në një mëngë kartoni, Tamam. të futur brenda ajo bigerina, që ka edhe omega 3 edhe informacion për këta. E di që janë dhe një, është ngjyra jeshile, pra e gjelbër që dominon tek ajo, po. Se kam uh, i kam filluar t'i përdor vet. E nëse e ke vënë re, dukesh si një zog i vërtet. Oh. Po ti mos ma thuaj kur jemi në transmetim. O njeri, po çfarë ke këtu. E dëgjojnë të gjithë dukesh si një zog i vërtet, po tash. Tashi çfarë them. Dukesh i freskët. Po jo, po çfarë them tani. I bukur. Faleminderit. Pra. Po pra. Po mos i shkon më mirë gjel. A vë. Jo, jo. Tash e ulta. Mos e mos e vrit mendjen për ato gjëra ulta se Ama vetëm në një vend i rri mendja. E pikë se zë, ti jo. Kaq, kaq. Ehm. Na ka mbetur kjo, ehm. Na ka mbetur të dyja. Na ka mbetur. Nuk e di se ç'do na fotografon. Ka gjetur ndonjëra? Po të them, asnjëra s'është gjetur. Vazhdo. Ai ai ai. A mund ta ngacmojmë dhe një çikë të Altinit Ok, dakord, ngacmojmë ngacmojmë Atë tani, nuk e kam sinqerisht Fjalën e censuruar të lutem Ok, ja Ja sa po e ngacmoj. Çfarë nuk ke ti Blendi? Jo, meqë ti po kërkoje që ta ngacmonim çik të Altinit, do po më thonë. Lojën, lojën okay. e Altinit. Hajde. Ama lojën time. Ka ardhur koha të ruaj mjedisin, por kjo nuk do të thotë se duhet t'i mbaj makinat përgjithmonë në garazh. Bashkë me ekspertin Charlie Vogelheimin e jdpower.com do të shikojmë për makinat për për makinat. Jo. Për ekonominë, për telekomunikacionin, jo, për jo, jo, prodhimin. Jo, jo, jo. Jo, ë. Për No. rrugët, për Jo. energjinë, për prodhuesit, ekspertin e përpunimit, Mm. ekosistemin. Jo, No. E po jo, pra jo. S'kan gjetë që. djem dhe vajza. Ky klip është këtu prej dy ditësh. Shëndet. Shëndet o Shëndet, Lori. shëndet, Lori, vërtet, paç. Lori. Dhe do të vazhdojë të jetë këtu. Edhe e keqja gjithë është që ne fëmijën. kemi ca klipe shumë të bukura që po ngordhin nga dëshira për t'i transmetuar. Do të zgjedh pak parë si ai që ka një raki me të vërtet me të vërtet mirë apo një verë shumë shumë të mirë që do që ta nxjerrë, por vera jo aq e mirë që ka nxjerrë ndërkohë ka shumë sukses. Kështu që ai është i dyzuar midis të vazhdoj të pi këtë verë kaq të suksesshme dhe ta shijoj momentin, apo t'i jap fund kësaj për një verë akoma më të mirë. Që jemi dhe ne? Kemi ca klipe, ç'të ruhesh fare. Por ndodhi që ky klip t'ju heqë trurin dynjasë. Sepse tani ka katër dhurata. Ka një kontroll të plotë mjekësor në spitalin amerikan, dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti, kemi një shportë me dhurata nga Electronic Line dhe biletat për në Cineplex nga Cineplex. Mm. Po. Ka shumë dhurata. Ça mund të japim më shumë se kaq? S'i japim dot më shumë. Japim dhe një vend pune për një vit kontratë punësimi. Po. Një portofol fundmuaji. Është lëkurë e mirë, po. Si për fundmuaj e pa. Në video da asnjë se mësoi. Kur ishte që ka qenë për fotomodele atëhere, i thoshin, "Do të kesh portofolin tënd, portofolin tënd, kam portofolin tënd." Kam bletë çom. Edhe kështu. Jo, jo, kam. Ëh. Po. Po më dëgjon shumë mirë. Çfarë po them unë? Ata e kishin fjalën për fotot, ojta për fotot. S'e di. Për fotot që doje të zhdukeshin. Dëgjojeni edhe një herë miq të dashur këtë klip. E vriteni mendjen e ndoshta dikush ka fat. Futja një kot ndërkohë. Ju thash në lëndën e ekonomisë, nëse bën ekonominë në shkollë për shembull, kjo do të ishte njëra nga gjërat që studiohen edhe mm -hmm. kur flitet për shembull për kërkesën, ofertën, çmimin, tregun e gjitha këto gjëra është dhe kjo. Apo është aty. Po i ndihmon, po sigurisht që po i ndihmoj. Duket se ia tha. Jo, jo, nuk jo, jo. s'e ka thënë. Kujdes, kujdes. Ka ardhur koha të ruajmë mjedisin, por kjo nuk do të thotë se duhet t'i mbajmë makinat përgjithmonë në garazh. Bashkë me ekspertin për Charlie Vogelheimin e jdpower.com, Jeri. Mm. E kam qenë i lezetshëm ti thua tashi je bërë i bukur me omega 3 e kështu po nëse. Më shikoj atëhere. Salman Rushdie shkruan një libër që quhet Fëmijët e mesnatës. Mesnatës. Mm -hmm. Një roman i gjatë që ka të bëjë me historinë e Indisë, ndarjen e saj, Pakistan, Indi e gjitha këto. Po një roman i mrekullueshëm, me të vërtetë. E ne do flasim pak me një njeri që e do Salman Rushdin si autor, është përkthyesi i këtij romani dhe të tjerë nga Sir Ahmad Salman Rushdie. Ëh, uh, është libër shumë i mirë. Kështu që mbas pak me zotin Ilir Baçi këtu përkthyesin e librit, do bëjmë një bisedë të vogël për fëmijët e mesnatës. Po deri atëherë, Bruno Mars 24 Karat Magic. Ora është 9:13 minuta dhe ju jeni me klubin e mëngjesit në valët e radios Club FM. Është një vend magjik, të cilin babagjyshi e viziton shpesh. Këtu gjen shumë dhurata dhe dekore magjike për t'ua zbukuruar festat të gjithëve. Këtu gjen edhe pemën e Vitit të Ri dhe dritat Dhe çdo zbukurim. Edhe këtë vit zgjidh magjinë. Sezon Dekor. Tirana e Re përballë postës numër tetë. Për prindërit, miq, të gjithë ata që impenjohen për këto festa e që bëjnë çdo gjë për t'ju kënaqur, dhuroni një çast Coca-Cola, një çast të veçantë freskie. Gëzojini ata që japin gjithçka për t'i bërë festat e fundvitit të veçanta. Lek, lek, lek. Mjaft menduat për paratë. Gëzojuni ofertave, sepse tani në GoTech çdo produkt e përfitoni me këste fikse, duke filluar nga vetëm 4.990 lek në muaj. Gjithashtu, ejani të zbuloni çmime surprizuese, oferta pafund dhe ulje reale në të gjitha kategoritë. GoTech ju sjell risinë më të fundit të teknologjisë. Lavatriçe Candy Smart me kontroll Wi-Fi, lehtësisht i komandueshëm nga smartfoni juaj. Oferta të vlefshme deri më 11 dhjetor. GoTech. Më e mira është këtu. And now we get back to Blendi and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Mirëmëngjes, të gjithë miq të dashur. Tani është 9:19 minuta në klubin e mëngjesit. Siç e parashikuam, jemi këtu me zotin Ilir Baçi përkthyesin e disa librave nga autorë të ndryshëm, por disa librave nga Salman Rushdie gjithashtu. E ky është një libër i ri për cilin do të flasim sot, një libër që ë uh, Iliri vetë ma ka sugjeruar, më ka ma ka mburrur fillimisht dhe del se. Uh, gjithçka ka thënë, ka qenë e merituar, e ndoshta Edhe më shumë mund të flitej për këtë libër, prandaj po e bëjmë këtë bisedë sot. Kështu që Ilir, mirë se ke ardhur në studio. Mirë se ju gjeta. Unë e di që ti ke një një ë uh, po them një pasion të veçantë për Salman Rushdien si si autor. E fillojmë që këtu? Këtu e fillojmë. Okej, dakord. Më trego pak. Pse ky autor për ty është kaq i dashur? Për disa arsye, është një nga, uh, si thua, është Eksponent është fjalë e madhe, po në në letërsinë angleze realizmi magjik nuk është shumë i lëvruar dhe autori që të vjen i pari në mendje kur thuhet realizëm magjik në letërsinë angleze, pra të shkruar në gjuhën angleze, është Salman Rushdie mua më pëlqen shumë realizmi magjik, në fakt jo të gjithë lexuesit e pëlqejnë realizmin magjik sepse do pak stomak që ta uh, Ne na pëlqen realizmi magjik, me thënë të drejtën. Ne na pëlqen. Qose hyn hyn, po. Po, kjo është e vërtetë. Mm. Dhe uh, me jam njohur në fakt, e kam njohur për të parë në shkollë, në fakultet, në në lëndën e letërsisë bashkëkohore angleze. Ishte lexim jashtë klase, ka qenë një roman tjetër i tij, The Moor's Last Sigh, i cili është përkthyer, në fakt është romani i parë i përkthyer në shqip mm -hmm. nga nga Ruzhdi, kështu i ra radha, Psherëtima e fundit e Arapit, e ka mhm. përkthyer mm -hmm. Sabina Dhrimo, më falni. Ë, uh, por Ajo që më pëlqen shumë tek Ruzhdi është mënyra se si e qëndis tekstin se si e kopsit mm. në një mënyrë të atillë që uh, nuk, domethënë nuk është as asnjë gjë e tepërt mm. dhe në një libër për shembull siç është rasti fëmijët e mesnatës që është gati 700 faqe, të mos thuash nuk është asgjë e tepërt, uh, nuk është, është gjë e pakët. Është e vërtetë, ke ke shumë drejt, por uh, në këtë libër për për t'i t'i futur pak njerëzit në subjektin e këtij libri. Domethënë, kemi një rrëfimtar e para. Ka diçka një element po themi nga 1001 netët. Sepse si Sherazadia me Sulltanin atje, mm -hmm. edhe këtu kemi një rrëfimtar i cili është me me Padmën, me bashkëshorten e tij, duke duke biseduar me të dhe i tregon historinë e tij në vetvete, por që fillon qysh me gjyshin ai, ai e fillon herët fare. Pra ky element i rrëfimit dalëngadalë, i kthimit herë këtu në dhomë, ndërsa rrëfejmë e pastaj mbrapa në vite, pastaj para në vite, lëvizim uh, është është element tipik i realizmit magjik në fakt. Uh, skema klasike e subjektit apo e subjekteve në realizmin magjik, mhm. sepse mm -hmm. brenda një libri ka disa linja, është si një rrjet merimange, po ta shikosh në formë dydimensionale, ku fillohet në një pikë, pastaj kalohet në pika të ndryshme mm -hmm. kohore. Ky është më i thjeshtë se sa aq, sepse për fat të mirë të lexuesit është në formë është në formë lineare, pra jo si rrjet Merimange, pra vërtet fillon në një pikë si siç e shpjeguat ju, po kthehet mbrapa, pastaj kthehet prap, pastaj kthehet, jep dhe ide se çfarë mund të ndodhë në të ardhmen për një lexues të vëmendshëm. Mm -hmm. uh, e bën edhe e bën edhe Markezi që thotë shumë vite më vonë kur Aureliano mm -hmm. Buendia para togës së pushkatimit do të kujtojë se si ato ditë Pra është kjo loja me me me Po duhet thënë që Markezi i madh faktikisht është një nga idhujt e e Ruzhdiut, mm -hmm. domethënë sepse ne ka ndikim pra. Ruzhdiun e, e shikojmë sot të moshuar le të themi, megjithëse ai vazhdon të shkruajë. Mm -hmm romane, uh, por uh, gjithsesi ai është ndikuar shumë nga Markezi, nga mm -hmm. nga letërsia e realizmit uh, magjik të Amerikës Latine sidomos. Ëh uh, Rrëfimtari i historisë të themi, është një personazh i cili ka lindur në të njëjtin moment, ekzaktësisht në të njëjtin moment me shtetin modern të Indisë, në vitin 1947, në mm -hmm. mbrëmje gushti. Në datën 15 gusht. Në fakt, kjo nuk i largohet shumë dhe lindjes së Ruzhdiut. Por Ruzhdiu nuk ka lindur atë natë, mm -hmm. ka mhm. lindur ë uh, dy le të themi një periudhë shumë të shkurtër përpara Okay. Biles, uh, si, do, do, mund si shaka, një element i familjes, si një lloj shakaje ngacmimi brenda përbrenda familjes, uh, Salmanit të vogël, uh, i thuhej që linde ti, Pa ikën anglezët, do të tremben anglezët. Po, u trembën nga ti. Po tani ndodh diçka që në në këtë në këtë fabul përrallore e shkruar me shumë mjeshtri, e, me kaq shumë personazhe, me të vërtetë me shumë personazhe të gjithë me emrat e tyre atje. Edhe edhe kur e merr në fillim, duhet thënë kjo, të volumi i saj mund të të trembë pak. E ka njerëz që tremben sot. O po, volum, shumë letërsi. Mm. Edhe stili që ai përdor në fillim, por është e gjitha e qëllimshme. Është e gjitha e qëllimshme sepse unë gjeta vetëm shumë që lexon libri është i ndarë në tre libra, libri i parë, libri i dytë, libri i tretë. Uh, në librin e parë ti thua, "Wow, ky stili, ë, lëviz andej në kohë." Pastaj në librin e dytë thua, "Ai stili i librit të parë ishte shumë i mirë." Në librin e tretë je akoma duke lexuar dhe dhe nuk ngopesh. Domethënë të edhe pse është volum i madh, nga fundi ti uron që të ketë edhe pak, të ketë edhe pak, të ketë edhe pak, sepse përmes historisë së Selim uh, Sinait. Sinait tregohet në fakt historia e e vendit. Ai ka përdorur këtë analogji, po themi midis jetës familjare, historisë së një familje indiane dhe historisë së, së atdheut, të, të Indisë, ndarjes së saj etj etj. Forma është në funksion të kuptimit. Ë ndër të tjera është është për të është një form me një shumë me një larmi historish. Mm -hmm. Do thoja me një shumësi. Nëse do përdorja këtë fjalë um, historish fillohet me një, pastaj shtohen bëhen 2, bëhen 3, bëhen 4, bëhen 10, bëhen 20, bëhen 50 po. dhe çdo kapitull çdo kapitull ka brenda historinë e vet, mm -hmm. pra është është një përrallë më vete si thua. Ëh uh, ka një arsye, pra siç e thashë, forma është në funksion të kuptimit. Ë uh, kur e kanë kritikuar romanin Fëmijët e Mesnatës, sepse çdo libër përveçse do mburret edhe do kritikohet. Normal. Mm -hmm. Dhe një nga kritikat që ka qenë është se është një roman pesimist. Në fakt po ta lexosh aty ë merr idenë e humbjes së shpresës. Mm. Pra India fillon me një shpresë shumë të madhe që çoç do bëhet, mm -hmm. po faktikisht dalëngadalë përmes ë uh, uh, atyre pisllëqeve të politikanëve të aferave të mhm. errta, mm -hmm. të mhm. fshehta, të gjendjes së jashtëzakonshme për shembull ndër të tjera. Ajo është e gjitha po. Indira Gandhi është e të tjerë, pra politikanët në përgjithësi, si i thua, ia heqin shpresën mm. njerëzve. Mm Dhe Salman Rushdie është kundërpërgjigjur. Mu, ai vetë ka thënë që nuk i është dukur një libër pesimist, përkundrazi, përmes formës së tij, pra se desha të dal tek forma, përmes kësaj shumësie historish, uh, ai është përpjekur që të përsërisë në roman mm -hmm. atë çka ai ka gjetur në terren në Indi, mm -hmm. pra këtë shumësi njerëzish, këtë vitalitet që për uh, del në fakt, del aty. Del pavarësisht çdo gjëje, pavarësisht çdo fatkeqësie që i ndodh këtij vendi pra Indisë, gjithsesi India vazhdon që të uh, që që të ekzistojë dhe mm. të ekzistojë e fuqishme, pra, pavarësisht skamjes e të tjera. Patjetër, le të themi që ai që e lexon këtë roman në fund të të leximit të këtij romani, në fund të këtyre 700 faqeve ka për të përfituar apo ajo, kushdo qoftë ka për të përfituar edhe një njohje më të thellë, më të plotë të Indisë, që le të themi është është një është vendi më i populluar i botës, edhe është demokracia më e madhe në botë. Demokracia më e madhe në botë në shifra dhe dhe gjithashtu dhe gjithashtu një ndër ndër kulturat më të vjetra. Domethënë bashkohen shumë gjëra në Indi. India, edhe romani vetë lëviz e përfshin gjithë Indinë. Domethënë ke një pjesë që është në në Bombay ose në Mumbain e sotëm, ke një pjesë që është në Agra, ke një pjesë që merr me pjesën e xhunglës, uh, jugore, domethënë edhe ai e krijon edhe edhe hartën e, e këtij vendi përmes këtij romani. Po siç thashë, është një lexim i pëlqyeshëm, është një lexim i këndshëm, është një lexim edhe ti fillon edhe krijon një ë uh, se ndoshta po flas po vaj shumë po ë uh, krijon një respekt për për punën, për për po themi talent, jo talentin, po mjeshtrinë e, e tekstit të të Salman Rushdie. Është një tekst i i, i rrallë. Ka fituar 3 herë çmimin Man Booker Prize. Ky libër, domethënë jo thjesht Rushdie, po vetëm ky libër. Është romani i dytë i botuar i Rushdiut. Dhe uh, ky roman është botuar mbas 10 vjet përpjekjesh të Salman Rushdie për të realizuar ëndrrën e tij për të qenë shkrimtar mm -hmm. dhe 10 vjet 10 vjet dështimesh në fakt. Pa. Po. Dhe ky libër ose do ta bënte shkrimtar ose nuk do ta kishim Rushdiun faktikisht. Definitivisht është një shkrimtar. Dhe po. ai jo vetëm që ja pati shumë sukses, por edhe fitoi çmimin Man Booker Prize Dhe të njëjtin çmim e ka fituar dhe më pas pastaj një uh, libri më i mirë në 25 vjet, pastaj mm. libri më i mirë në 40 vjet, kështu punë. Po ky është edhe testi, shikon. Unë po shikoj këtë gjë për shkakun që ky është ndoshta testi i një romani. Domethënë se si një roman 81 uh, i bie tani është 35 vjet roman. Po. ë uh, i reziston kohës. Po lexoja për shkakun që Le Monde, gazeta Le Monde në listën e saj të 100 librave më të rëndësishëm. për t'u lexuar e ka në vendin e 100, ë uh, por e ka brenda 100-s, ë uh, dhe shumica e atyre librave është shikosh. Le Monde për vete, po, sigurisht. Jo, 70 70 libra janë francez në mm. në listën e Le Monde, kështu që vetëm 30 libra janë nga gjithë letërsia po themi jo frënge dhe ky është njëri prej tyre. Se ke Umberto Econ atje, Garcia Marquez e të gjithë këta, Por jo frëngët janë vetëm nja 30 në atë listë me 100 dhe ky është një prej tyre, fëmijët e mesnatës. Sepse Selman Rushdi shkruan në stilin e letërsisë monumentale. Domethënë nuk mund të gjesh dot fjalë tjetër për ta përshkruar letërsinë që bën Rushdi. Është vetëm monumentale, është gjigante në atë që ai që ai bën. Dhe jo vetëm sot, por edhe ky roman që ka dalë kur ai ka qenë më pak sa 40 vjeç, ka qenë 30 e pak vjeç. Është është mahnitëse të mendosh se si një Djalë i ri, po. Djalë i ri mm. ka arritur që të kopsisë një roman të tillë që edhe nga ana letrare ishte mm -hmm. risi në atë kohë, pra përdorimi i disa elementeve letrare, se ne nuk kemi kohë që t'i mhm, rendisim mm -hmm. të gjitha, ka qenë ka qenë vërtet diçka e mirë. Edhe me sugjerimin e e redaktores, sepse në fakt në në perëndim besoj unë të paktën në letërsinë angleze redaktori i shtëpisë botuese luan një rol shumë të rëndësishëm dhe etik. Në këtë rast për shembull, unë e di që Rushdi ka hequr një personazh, sepse mm. kishte dy mm. dëgjues mm të heshtur. Përveç Padmës. Po, përveç Padmës dhe një tjetër dhe ia sugjeruan që ta hiqte sepse ishte paksa e tepruar. Okay, dhe në okay. fakt ai e hoqi. Vetëm vetëm Padma. Po s'është e vetmja gjë që ka hequr, ka hequr një fjali nga romani. Ka hequr një fjali nga romani sepse Indira Gandhi uh, e hodhi në gjyq. U bë. Kërcënoi që ta hidhte në gjyq, mm. në fakt sepse u hoq. Ish-kryeministrja pra. Po në fakt, me cilën ai është shumë i ashpër, le të themi këtë për çështjen e, domethënë kur në Indi u vendos gjendja e jashtëzakonshme dhe Indira Gandhi tejkaloi ë në mënyrë brutale, domethënë kompetencat e saj, ai me të është po, aty është është unë i frymëzuar nga biseda që do bënim sot mbrëm në Facebook hodha një shprehje, nuk e mhm. di a e patë. E pashë, e pashë. Të Rushdiut, ai thotë që shkrimtarët dhe politikanët janë rivalë. sepse që të dy, që të dyja grupet pra thonë versionin e tyre të së vërtetës. Politikanët për arsyet e tyre dhe shkrimtarët pastaj për të vënë në vend, pra për të treguar një version tjetër të së vërtetës mm. nga ai që na shesin politikanët. Dhe prandaj dhe Ruzhdi gjithmonë me politikanët nuk i ka pasur punët mirë. Dhe sepse ne kur Kjo do të jetë gjendja e natyrshme midis politikanëve dhe shkrimtarëve. Edhe fatvanë e famshme në fakt mm. e nxori një klerik, po në funksionet e një politikani. Po, qartë. Le ta lexoj ja, eh, këtë citat, siç e ke përkthyer ti, e shikoj që e ke vendosur edhe edhe citatin origjinal. Shkrimtarët e politikanët janë rivalë të natyrshëm. Këto dy grupe përpiqen të ndryshojnë botën sipas përfytyrimit të vet. Të dyja grupet luftojnë për të njëjtin territor. Dhe romani është njëra prej mënyrave të mohimit të versionit zyrtar që na japin politikanët për të vërtetën. E shtjellojmë më tej. Mm. Për shembull, nëpër intervistat e ndryshme që Indira Gandhi ka dhënë, se s'do bëjmë politikën e Indisë, po kjo ekstrapolohet edhe në realitetin tonë. Për të dhënë pyetja, sepse çfarë ka? Kemi një Indi që lind me shpresa të mëdha, si Shqipëria në vitin 90. Në vitin 90 një Shqipëri që vjen me mhm. çfarë do bëhemi, tha mm. tha Iliri pak pak më parë. Kështu mendonin dhe ata. Është e njëjta shtresë e varfër popullsie që vjen nga një nga një e kaluar e mjerimi të shtypur këta vijnë nga nga kolonializmi në atë kohë, por shpresat janë të mëdha dhe pastaj çfarë ndodh? Politikanët fillojnë të marrin gjërat në dorë dhe gjërat shkojnë në dreq. Dalëngadalë, por përfundimisht shkojnë në dreq. Çfarë mësimi mund të nxjerrim nga kjo zoti Ilir Baçi? Për këtë si romani jep një të vërtetë ndryshe nga versioni zyrtar që politikanët mundohen të na shesin. Ëh, Tash ti nuk nxjerr dot një mësim të madh. Ja, e di, e di. Nga kjo sigurisht njerëzit çdo person duhet të nxjerrë vetë një mësim nga çdo libër që ai mm -hmm. lexon. Faktikisht dhe ky është funksioni i letërsisë. Po ajo që uh, unë do thosha është që ngjashmëria është jashtëzakonisht e madhe. Dhe në fakt, kjo është ajo që mua më ka bërë përshtypje kur e kam lexuar për herë të parë. Fillimisht është ngjashmëria me familjen e Selimit, mm. një familje myslimane, Të lexosh emrat aty është njësoj sikur të lexosh historinë e një familje në një fshat ku di unë Shqipërisë së mesme. Po po po. po. Them kot, domethënë Nazimeja që martohet me Nadiri, këtë me gjyshin, uh, po, sigurisht. Nadir Kanin floklëpiri. Po. E, të gjitha, domethënë Emineja që është faktikisht mamaja mhm. e e e Selimit e martuar me Ahmetin. Ahmet Sinaj, po. E kështu me radhë. Po, po. Uh, një temë që është shumë interesante se ka një mori temash aty, po më kujtua nga Emineja, është ndryshimi i identitetit për të krijuar një jetë të re. Është uh, fakti që njeriu mund ta marri në dorë fatin e jetës së mm. vet. Dhe faktikisht Emineja e mori në dorë fatin e jetës së saj. Ndryshoi emrin, u martua, u shpërngul. Ndryshoi emrin dhe ndryshoi, u përpoq të ndryshojë dhe identitet, u përpoq mm. që të ndryshojë dhe figurën e personit të dashur. U për, mm. ajo fokusoi ë në me periudha të ndryshme kohore në pjesë të ndryshme të trupit të Ahmetit, sa nuk e dashuronte Ahmetin. Ajo thjesht ndërtoi jetën e saj me, me Ahmetin që ishte tregtar i pasur dhe jetim njëkohësisht. Mm. ë mm. por nuk nuk nuk arriti kurrë ta dashuronte uh, Ahmetin sepse dashuronte në fakt një poet të dështuar. i cili dhe ai ndryshoi emrin e tij. Mm -hmm. U bë uh, Nadiri i kuq, Nadir mm -hmm. Lali. uh, aty ka shumë persona që e kanë ndryshuar uh, emrin e tjerë e tjerë. Por uh, siç e thash ka qenë kjo ngjashmëri me ne, por ka qenë edhe figuracioni letrar i mahnitshëm që në kapitullin e parë për shkak çarçafit me vrimë, pa. Po. sepse më kujtua kjo fokusimi tek pjesë të ndryshme të trupit, ku uh, gjyshi Ahmet Sin, uh, jo Ahmet Sinaj, më falni, Adem Azizi, Adem Azizi, uh, doktori që ka mbaruar në Gjermani. Që kishte mbaruar në Gjermani, ra pre e këtij kolazhi mm. me pjesë mm. trupi mm. të një vajze të re. Kjo është një mm. temë që ai e mban pastaj gjatë gjithë librit, mm. sepse ai ruan dhe çarçafin. Po, po. Çarçafi pra fillon historia me gjyshin që është një mjek i diplomuar në Gjermani dhe duhet të Uh, vizitoj një vajzën e një çiftligari të pasur dhe të verbër atje, por sigurisht nuk mundet që ta shikoj vajzën, dhe duhet që të fusë duart përmes një vrime në çarçaf dhe kur asaj i dhëm barku t'i zërë barkun, kur asaj fillon, edhe asaj fillon i dhëm i dhëmbin gjëra gjithmonë e më shqetësuese. E, sëmundjet fillojnë nga pjesë periferike, po. fillojnë dhe përgjithësisht në ca pjesë të papërmendshme të po. turpshme që po. mund të thoshim dot. Sepse edhe mm. derisa dhe ai cop cop krijoi një imazh të të saj pa e parë asnjëherë dhe u dashurua me këtë imazhin. Kështu që ja ku e kemi realizmin magjik që që aty. Fillim. Unë dua të të falenderoj, e di që mund të flasim pa fund po, për një po. libër të tillë, por por miq të dashur është e, e gjeni në çdo librari. Dhe un kam qejf ta them këtë për për transparencë me publikun që ë uh, janë biseda, jo të paguara apo të promocionit apo të marketingut, por janë biseda për qejfin tonë, sepse na pëlqejnë librat që na pëlqejnë. Na ky është një nga librat që Na pëlqejnë. Kështu që e rekomandojmë për juve. Me me siguri dhe ti mendoj. Unë e rekomandoj shumë. Nëse ka një libër të Salman Rushdie, i cili nuk mund të lexojë dot asnjë libër tjetër, duhet të fillojë dhe mbase mund ta lënë aty, po pastaj po lexuan këtë jam i sigurt që mund të pëlqejë diçka tjetër. Të tjerët. Po lexoja diçka që ai thoshte e me këtë ta mbyllim, thoshte diçka kur uh, kur ky libër kishte fituar suksesin e madh mhm. dhe uh, po ndërkohë që fitoi suksesin, ky kishte patur kohë mbas mbarimit të tij, të shkruante një libër tjetër dhe kishte gati turpin. Mhm. Ëh, dhe kur është botuar në Shqip. Që sa është botuar mm -hmm. në mhm. Shqip. Dhe kur i thanë që shiko, suksesi i madh, Fëmijët e mesnatës, suksesi i madh, tani na duhet një libër tjetër. Ky tha, ha ha, e kam. E kam gati se kishte pasur kohë për të bërë një për të bërë një libër tjetër që gjithashtu ëh uh, ishte një libër i mirë. Po t'i kthehem prapë, në fund fare. Ky është një libër i cili e përndjek si një, në thonjza fantazëm, i kthehet nga e shkuara Salman Ruzhdiut sepse nëpër intervista i thonë gjithmonë që a mendon që do ta kapërcesh ndonjëherë nivelin e lartë mm. dhe suksesin që ke arritur me fëmijët e mesnatës, ndërkohë që ai tashti u, u bën gati 40 vjet që pa, po, është shkruar si libër dhe dhe vazhdon akoma është tema. Ai vazhdon të shkruan libra të tjerë shumë të bukur, por dua të them nuk i hiqet më si një damkë mm -hmm. e mhm. mirë në këtë mhm. rast. E qartë, e qartë, si ai roli i mrekullueshëm i aktorit që s'e arriti suksesin që në fillim. Mirë, Ilir Baçi i dashur, përkthyesi i fëmijët e mesnatës nga Salman Ruzhdi. Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani Ai dini se me Jerin në klubin e mëjesit. Pesë veprime mëngjesi që po të shëndoshin ti fle më shumë se sa duhet. E kemi dëgjuar që mungesa e gjumit mund të shkaktojë shtim në peshë për shkak të rritjes së hormonit të oreksit, kortizolit në trup, por edhe e kundërta nuk është shumë e mirë. Një studim i publikuar në revistën PLOS ONE ka zbuluar që të flesh më shumë se sa dhjetë orë natën rrit rrezikun për të rritur indeksin e masës së trupit, krahasuar me ata që flenë shtatë deri në nëntë orë në natë. Kështu që flini shtatë deri në nëntë orë dhe do të jesh në formë të mirë. Bëhesh gati në errësirë. Nëse i mban grilat ulur pas zgjimit, mund të humbasësh efektet dobësuese të diellit. Studiues të shumtë sugjerojnë që njerëzit që marrin ca rreze dielli në mëngjes herët, kanë IMT shumë më të ulët sesa të tjerët, pavarësisht se sa hanë. Sipas studimit, një kohë vetëm njëzet deri në tridhjetë minuta diell mjafton për të ndikuar IMT edhe kur moti është gri. Kjo ndodh sepse trupi sinkronizon orën e brendshme, përfshirë edhe metabolizmin, me valët blu të dritës së diellit të mëngjesit si pikë referimi. Nuk rregullon krevatin. Një studim i National Sleep Foundation ka gjetur që ata që rregullonin krevatin raportonin në masën nëntëmbëdhjetë për qind gjumë më të mirë se sa ata që nuk i rregullonin dhe duke qenë që gjumi i mirë ndikon në uljen e IMT-së, pse të mos e rregullojmë shtratin. Ky mund të duket budallallëk, por Charles Duhigg, autori i The Power of Habit, shkruan në librin e tij që rregullimi i shtratit mund të aktivizojë sjellje të tjera pozitive, si marrja me vete nga shtëpia e një vakti të shëndetshëm. Në të njëjtën kohë, Charles gjithashtu shkruan që ata që sistemojnë rregullisht krevatin Janë më të zotë për të mos kaluar asnjëherë buxhetin, një tregues i vullnetit që mund të përdoret për të mbajtur kaloritë në kontroll. Nuk hipën në peshore. Kur studiuesit e Universitetit Cornell realizuan një studim me njëqind e gjashtëdhjetë e dy gra dhe burra mbi peshë, zbuloi që ata që peshoheshin çdo ditë ishin më të suksesshëm në humbjen e peshës dhe mbajtjen e rezultateve. Dhe koha më e mirë për t'u peshuar është në mëngjes sa zgjohesh, kur pesha është më e ulët se sa gjithë ditën. Jo vetëm që matja do të jetë më e saktë, pas metabolizmit të natës ke më pak peshë nga uji në trup, por do të kesh mundësi ta rregulloni nëse numri është pak më i lartë se sa e pret. Ha një mëngjes minimal. Studiuesit nga Universiteti i Tel Avivit kanë gjetur që personat në dietë me pak kalori që hanin mëngjes të balancuar që përmbante 600 kalori me proteina të payndyrshme karbohidrate dhe diçka të ëmbël, raportonin më pak dëshirë për të ngrënë gjatë ditës, krahasuar me ata që hanin një mëngjes me treqind kalori të varfër në karbohidrate. Ata gjithashtu arrinin më mirë të mbanin atë sasi kalorish që kishin vendosur. Nuk mbaron këtu, ata kishin sasi më të ulët të hormonit grelin të urisë, Pas vakteve, studiuesit kanë thënë që ka mundësi që po të ngopesh mirë që në mëngjes, mund të ndihmojë për të mos u ndier i privuar gjatë ditës dhe të shpërthesh më vonë. This is Club FM 100.4. Mirëmëngjes të gjithë dhe mirë se këni ardhur në Tara Jo. Ja. Për kursimin. Për kursimin i ka ardhur, i ka ardhur pranë, por nuk është nuk është kursimi. Kujdes. Mendova që për pak e gjetët. Për pak e gjetët. Kualifikimi. Jo. Jo. Eksperti i shitjeve me pakicë. Jo. jo. Menaxhimi. Kujdes, jo. kujdes, kujdes. Kam është një fjalë pra. Ekuilibri, jo. Kontabiliteti. Dëgjoni një herë klipin me thashë, ndoshta kjo ju ndihmon. Ka ardhur koha të ruajmë mjedisin. Por kjo nuk do të thotë se duhet t'i mbajmë makinat përgjithmonë në garazh. Mm. Bashkë me ekspertin për Charlie Vogelheimin e jdpower.com do të shikojmë opsionet më të mira të karburanteve alternativë. jdpower.com Ortaj. Ortaj. JD Power and Associates. 0-6-19-27-12-2 JD Powers bën, uh, është një sistem vlerësimi, një kompani që bën vlerësimin e produkteve të ndryshme Dhe kur ti për shembull do të blesh një po themi një lavatriçe, tam. Si blerës që je, mm -hmm. si konsumator, do që të blesh lavatriçen që është më e përshtatshme për ty. Tam. Kështu që ti shkon tek JD Powers edhe shikon se cila mund të jetë lavatriçja më e mirë për çmimin. Pra këta bëjnë një vlerësim të produkteve të ndryshme që garojnë njëra me tjetrën mm -hmm. për të informuar publikun se cilat produkte ofrojnë Çfarë ata mund të kërkojnë? Mm. Gjë që këtu te ne nuk ka ndodhur dhe duhet ka. Po, dhe ato produkte çdo vit që marrin, po themi vlerësim më të lartë nga ata që i blejnë, marrin edhe çmim. Mm -hmm. Edhe thua për shembull që kjo është vlerësuar lart nga JD Powers and Associates dhe e di që është një produkt i cili është pëlqyer nga njerëzit, po. Mm -hmm. Okej. Okay. Kështu që po, mendoj duke i shpjeguar pak se çfarë është JD Powers, mund të kemi ndihmuar. Mm, për klimin. Edhe për fjalën. Për të gjetur fjalën. Pra eksperti çfarë është ky? Ky zotria nga JD Powers siç i thashë, këta merren me produktet e ndryshme që janë në shitje dhe bëjnë vlerësime të tyre në mënyrë që njerëzit të bëjnë zgjedhjet e duhura për paratë e tyre. Kujdes. Ka ardhur koha të ruajmë mjedisin. Por kjo nuk do të thotë se duhet t'i mbajmë makinat përgjithmonë në garazh. Bashkë me ekspertin për Charlie Vogelheimin e JD Bashkë me ekspertin për çfarë pra? Likuiditetin. Jo. Ja. Oligopolin. Jo. Ja. Tregu. Jo. Ja. Kalkulimit. Jo. Ja. E po jo pra jo. Jo. Çfarë bën? Tash kjo fjalë mund pra përdoret edhe kur flasim në terma ekonomik për shembull. Mm -hmm. Kur flasim për ekonominë, ky është njëri ndër faktorët ekonomikë që gjithmonë vlerësohet apo që përmendet, një nga faktorët që ndikon në ecurinë e ekonomisë së një vendi. Mm. Edhe është tregues. Unë mendoj që ke thënë mjaftueshëm. Mendoj që po. Kam dhënë, un kam dhënë, por, por kur të japim, kur të japim një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan, Dhe dy bileta nga Cineplex dhe dhuratën nga Electronic Line e gjithashtu edhe dy shishet Shishe. nga mm -hmm. kantina e pijeve Gjergj Kastrioti, atëherë do të kemi mm -hmm. dhënë mjaftueshëm. Mm -hmm. Ne po shpresojmë ta japim dhe s'po japim dot. Olta. Olta, hami. Kam një ide. Ka një ide. Le t'i shtojmë dhuratave edhe një orë nga Premium Watches. A mos oh, jeni të lumtur? Bravo, shumë të lumtur. Tani mbasi dhashë edhe unë këtë ndihmën ti dhe orën nga Premium Watches. E po le ta gjejnë pra. Po. Okej, okay, atëherë miq dashur, për një orë nga miqtë tanë tek Premium Watches për kontrollin e plot mjekësor në spitalin amerikan, për pijet nga kantina. Dy bileta në Cineplex. Për dy bileta për Cineplex nga Electronic Line. Për duhet të gjeni se cila është fjala që Altini ka fshehur në këtë klip. Ka ardhur koha të ruajmë mjedisin, por kjo nuk do të thotë se duhet t'i mbajmë makinat përgjithmonë në garazh. Bashkë me ekspertin për Charlie Vogelheimin e JD Power pikë kom, do të shikojmë opsionet më të mira të karburanteve alternative. Okej. 0-6-19-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja mm -hmm, Po në mhm. lidhje me titullin e kryptuar, Olta? Po, kam një të saktë, po s'na ka thënë emrin. Oh, oh, oh, oh. Është vetëm njëri që s'e ka dhënë emrin që ka dhënë përgjigjen e saktë. Kështu që nuk ja quaj. Kështu që mbetet, okay, mirë. Atëherë, unë do t'ju vë ta dëgjoni edhe një herë. Ky miq dashur është Mund ta dëgjoni tani. Është titulli i një kënge që disa vjet më parë ishte kënga numër 1 në botë. Kënga më e dëgjuar, më e luajtur, më e fuqishme etj etj etj. Ne kemi marrë titullin e saj që është në anglisht dhe atë që thotë titulli e kemi kthyer në efekt zanor. Cili është titulli i këngës i përfaqësuar nga mm. Aitingu? Nuk është Drunk in Love, mm. jo. nuk është as uh, Fall in Love with the Alien, nuk është no. as Will Always Love You. Jo, jo, jo. Mm -mm. Nuk është pra jo. Nuk ka lidhje me dashurinë. Aty dallohet që jemi nën ujë. Po. Apo jo. Po, e vërtetë. Jemi diku nën nën det, diçka e tillë. Po ta dëgjosh ambientin. Mhm. Mm e kupton, po nuk ka lidhje me alienët. Ja. Jo. Ncuq. As me dashurinë. Shumë e thjeshtë. Mos më thuaj që dhe kjo do ngelet për nesër. Po le të mbetet Olta. Po, mbas ai që nuk ka shkruar emrin, mund edhe të kujtohet. I bie që oh, unë që. Po. Gjithsesi, ai do të ketë vetëm 40 uh, sekonda kohë sepse kaq na ndajnë miq të dashur nga kënga e fundit për sot, po. Ne në klubin e mëngjesit i lëmë radhën Orgesa Zaimit e cila vjen me Music Box nga ora 10 Deri në mesditë çdo ditë. Është Orgesa. Nuk kam një top letre, më duhet një. Urdhëro. Topi të letrës. Urdhëro. Faleminderit. Është blu Është pak i vogël ai. S'ka gjë. I vogël po. Po punën e bën Altin. Shumë i mirë Altin. Lezetshëm. Do të jenë si palosit. Ha më jeri. Ha më blendi. Që pra, Orgesa sot miq të dashur.